Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Draga braćo muslimani, u ovom blagoslovljenom mjesecu uzvišeni Allah pomogao je muslimanima protiv neprijatelja, mnogobožaca, mušrika u velikoj bitki na Bedru. Taj dan se naziva još i dan razdvajanja, jer je uzvišeni Allah toga dana razdvojio istinu od neistine, pomažući svoga poslanika i vjernike, a ponižavajući nevjernike mnogobošce. Ova bitka odigrala se u mjesecu Ramazanu druge godine po Hidžri. Naime, vjerovjesnik Muhammed sallallahu alihi wasallam obaviješten je o Ebu Sufjanovoj karavani koja je krenula iz Meke za Šam. Ebu Sufjan krenuo je bez pratnje drugih Kurejšija, što je bio povod da vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam pozove svoje ashabe da napadnu karavanu i zapline trgovačku robu. Kako je na snazi bilo ratno stanje između Kurejšija i Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, sallam, Među njima nije postojao nikakav mirovni sporazum, ovaj poduhvat bio je sasvim opravdan jer su Kurejšije istjerali muslimane iz domova, prisvojili njihov imetak i suprostavili se pozivu u istinu. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam krenuo je u ovaj pohod zajedno sa 310 i nekoliko ashaba, koji su na putu do bedra na izmjenično jahali na dva konja i sedamdeset deva. Od prisutnih sedamdeset je bilo muhađira, a ostali su bili ensarije. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam i ashabi namjeravali su samo preuzeti karavanu i ne stupati u borbu, ali je Allah subhanahu wa ta'ala htio da ih sukobi s njihovim neprijateljima kako bi se u potpunosti obistinilo ono što je Allah već davno odredio. Ebu Sufjan je saznao za dolazak Allahovog poslanika alihi salatu veselam i njegovih ashaba, pa je sav uspaničen poslao glasnika Korejšijama, tražeći od njih da pošalju pomoć i spriječe presretanje karavani. Međutim, umeđu vremenu dosjetio se da pa je skrenuo sa glavnog puta i tim potezom spasio karavanu od sigurnog pada u muslimanske ruke. Što se tiče Kurejšija, kada im je stigao glasnik, oni su se opremili i krenuli u velikom broju na čelu sa svojim prvacima. Vojsku je sačinjavalo oko hiljadu boraca koji su imali stotinu konja i sedam stotina deva. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje u svojoj plemenitoj knjizi njihov izlazak pa kaže Betaran vari a'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Oni su nadmeno izašli iz svoga grada prikazujući se ljudima da bi od Allahova puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade. Kurejšije su poveli i pjevačice, koje su ih podsticale na borbu protiv muslimana. Kada je Ebu Sufjan saznao za njihovo kretanje, ponovo im je poslao poruku u kojoj ih je obavijestio da je karavana spašena i da se oni vrate u Meku, da ne stupaju u borbu. Međutim, Mekkelije, Kurejšije to su odbili. Ebu Džehl je rekao, nećemo se vratiti dok ne stignemo do bedra, tamo ćemo ostati tri dana, zaklati deve, najesti se i napiti vina, Arapi treba da čuju za nas, za našu snagu i našu moć, tako da nas više nikada ne pomisle napasti. Kada je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam saznao za kurejšijsku vojsku, sazvao je sastanak vojnog savjetničkog tijela, na kojem se obratio prisutnima. Doista mi je uzvišeni Allah obećao jednu od dvije skupine, ili karavanu, ili vojsku. Tada je ustao muhađir el-Miqdad ibn al-Esved radi Allahu anh i rekao Allahu poslaniće, kreni putem koji ti je odabrao svevišnji Allah, a mi, tako nam Allaha, nećemo ti reći kao što su Izraelićani rekli Musa'u fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun idite ti i tvoj gospodar pa se borite mi ćemo ovdje ostati naprotiv mi ćemo se boriti uz tebe i sa tvoje desne i sa tvoje lijeve strane ispred tebe i iza tebe Poslije Miqdada ustade Sad ibn Muaz, El Ansari, radi Allahu an, predstavnik Eusa, pa reče Allaho poslaniće, možda misliš da Ansarije smatraju da ti trebaju pomoći samo u krugu svoje teritorije? Doista ovo govorim u njihovo ime. Kreni kuda hoćeš. Povedi sa sobom koga hoćeš, a ostavi koga hoćeš. Od naših imetaka uzmi što hoćeš, a ostavi nama što hoćeš. Znaj ono što uzmeš od naših imetaka, draže nam je od onoga što nama ostaviš. Svaku tvoju naredbu prihvatamo i izvršavamo draga srca. Tako mi Allaha, kada bi se pred nama ispriječilo čak i more, a ti krenuo da ga pređeš, i mi bismo krenuli za tobom. Mi se s tobom ne bojimo sutra sresti sa neprijateljem. Doista smo mi strpljivi u ratu, iskreni u sučeljavanju sa neprijateljem. Možda će ti nas Allah prikazati onakvim kakvim nas ti i želiš vidjeti. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam obradova se riječima muhađira i ensarija. Allah svima njima bio zadovoljan, nakon čega reče krenite i budite radosni, tako mi Allaha kao da gledam mjesta njihove pogibije. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam krenuo je sa vojskom milostivog Allaha i nisu se zaustavljali sve dok nisu stigli pod dno izvorišta bedra. Habbab ibn al-Munzir ibn Amr ibn al-Džamuh radijallahu an reče vjerovjesniku alaihi salatu wasallam Allahov poslaniće, misliš li da se ovdje u Allahov je li to Allah naredio da budemo na ovom mjestu i da ne smijemo ni naprijed ni nazad, ili je to stvar mišljenja, stvar pitanje rata i varke, Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam odgovori. Naprotiv, ovo je stvar mišljenja, rata i varke. Habab ponovo reče, Allahu poslaniće, doista ovo mjesto nije dobro za ostajanje. Zato kreni s nama sve dok ne stigneš do Kurejšijama najbližeg bunara. Bunar sruši i zatrpaj, a tako učini sa ostalim bunarima. Zatim mi ćemo iskopati kanal i napuniti ga vodom tako da ćemo mi imati vodu za piće, a oni je neće imati. Allahom poslaniku alihi salatu wasalam dopade se ovaj plan, odobri ga i zaputi se s vojskom u dolinu koja je bila bliže Medini. Dok se Kurejšije ulogoriše dalje, u dolini u pravcu Mekke. Allah je te noći spustio kišu, koja je mušericima, mnogobošcima izazvala veliku tegobu i neugodnost, učinila im teren kliskim i otežala kretanje, dok je muslimanima bila milost, oprala ih je, učvrstila zemlju i pjesak, teren učinila pogodnim, a noge muslimanske vojske postojanim. Muslimani su se Allahovom poslaniku sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam sagradili sklonište na jednom uzvišenju kako bi mogao nadgledati tok bitke. Zatim se vjerovjesnik sallallahu alihi wasallam spustio na teren na kojem će se odvijati bitka, poredao svoje ashabe u safove i počeo pokazivati rukom gdje će koji nevjernik mnogobožac biti ubijen. Rekao je, ovdje će biti ubijen taj i taj ako Allah da, ovdje će biti ubijen taj i taj ako Allah da. I doista, svi koje je spomenuo skončali su na tom istom mjestu. Zatim je Allahov poslanik alihi salatu wasalam pogledao u svoje ashabe i u kurejšijsku vojsku. Zatim rekao, Allahu moj, ovo su korejšije, dođoše sa svojom konjicom i svojom slavom, tebi prijete i laž na tvoga poslanika iznose. Allahu moj, molim te za pomoć koju si mi obećao. Allahu moj, ispuni mi ono što si mi obećao. Allahu moj, molim te za tvoj ugovor i tvoje obećanje. Allahu moj, da si htio, ti ne bi bio ni obožavan. Allahu moj, ako ova skupina danas strada, ti nećeš biti obožavan. Muslimani su molili svoga gospodara za pomoć, pa im se svevišnji Allah i odazvao.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 Vojske su se počele odmjeravati. Situacija je postala napeta i postojala je sve napetija i napetija. Konačno je otpočela borba sukobile su se dvije strane. Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam zauzeo je položaj na osmatračnici zajedno sa svojim čuvarima Ebu Bekrom i Saadom ibn Muazom radijallahu anhuma. Allahu poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallam neprestano je dozivao i molio svoga gospodara za pomoć, sve dok na trenutak nije klonuo, ali ubrzo nakon toga podigao je glavu i izašao govoreći neprijateljska skupina sigurno će biti poražena i oni će se dati. To su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. On uzvišeni objavio je svome poslaniku povodom ove bitke, ove riječi neprijateljska skupina sigurno će biti poražena i oni će se dati. Zatim je vjerovjesnik alihi salatu wasalam posticao svoje ashabe na borbu govoreći tako mi onoga u čioj ruci Muhammedova duša koji god se čovjek danas bude borio strpljivo i očekujući nagradu od svoga gospodara ne bježeći sa bojnoga polja pa i pogine Allah će ga uvesti u džennet koji je prostran koliko su prostrani nebesa i zemlja. Tada je ustao Umir ibnul Humam el Ansari radijallahu anhu držeći u ruci nekoliko suhi datula. Rekao je, Allaho poslaniće, u džennet koji je prostran, koliko su prostrani nebesa i zemlja? Da, odgovorio je Allaho poslanika alihi salatu wasalam, a umeir uzvrati, uh, uh, Allaho poslaniće, doista između mene i moga ulaska u džennet onda nema ničega drugog do ovih datula. Ako bih živio sve dok ne pojedem ove datule, dugo bih živio. Zatim je bacio datule, stupio u borbu i poginuo. Allah bio zadovoljan njime. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam uzeo je šaku prašine ili pijeska i bacio ga prema korejšijama. Nijedan mnogobožac nevjernik nije ostao, a da ga pjesak nije pogodio i ispunio njegove oči tako da su se svi pozabavili prašinom u svojim očima. To je bio jedan od Allahovih znakova. Mnogobožačka skupina bila je poražena, dali su se u bijeg, a muslimani su ih slijedili, ubijali i zarobljavali. Ubili su 70 mnogobožaca mušrika i zarobili isto toliko. Što se tiče ubijenih, 24 kurejšijska prvaka bila su bačena u jedan ozidani bunar na bedru, a među njima su bili Ebu Džehl, Šejbe ibn Rabija i njegov brat Utbe ibn Rabija, Utbetov sin El-Velid i drugi. Bilježi imam Bukharija u svome sahihu od Ibn Mas'uda radijallahu anh da se Allahov poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike dok je još bio u Mekki okrenuo prema Kabi i dovio protiv ove spomenute četverice – Pa je Ibn Mas'ud radijallahu anh rekao Allaha uzimam za svjedoka, sve sam ih vidio ubijene. Sunce ih je izmijenilo jer je bio i tekako vruć dan. Također bilježi imam Buharija u debu Talhe da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam naredio da se 24 kurešijska uglednika na dan bedra bace u jedan od bunara na bedru. Poslanik alaihi salatu wasalam prakticirao je nakon pobjede na bojnom polju zadržavati se tri dana na mjestu pobjede, tako da se i na bedru zadržao tri dana. Trećeg dana po okončanju bitke naredio je da mu se pripreme deve za put i zajedno sa ashabima napustio je bedr. Kada su prolazili pored bunara u koji su bili bačeni ubijeni mušrici, poslanik sallallahu alaihi wasallam poče prozivati korešije po njihovim imenima i imenima njihovih očeva. O ti i ti, o ti i ti, bili vas radovalo da ste bili pokorni Allahu i njegovom poslaniku, mi smo doista dobili ono što nam je naš gospodar obećao, a da li ste vi dobili ono što je vama obećao vaš gospodar? Omer radijallahu an tada reče, Allahu poslaniče, kako se možeš obraćati leševima koji nemaju dušu? Allaho poslanik alihi salatu islam na to odgovori tako mi onoga u čioj ruci Muhammedova duša vi ništa bolje od njih ne čujete ono što govorim. Što se tiče zarobljenika, vjerovjesnik alihi salatu wasalam pozva ashabe da se s njima posavjetuje oko zarobljenika – Sado ibn Muazu nimalo se nije sviđalo ponašanje mnogobožaca mušrika pa je rekao ovo je prva bitka u kojoj nam je Allah dao da se sukobimo sa mnogobožcima, nevjernicima, pa mi je draže njihovo slabljenje u ratu od ostavljanja muškaraca. Omer radijallahu an reče, Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam. Ja smatram da bi nam trebao omogućiti da svako od nas ubije svoga rođaka, jer su oni vođe vjerstva i predstavnici nevjernika. Ebu Bekr radi Allahu an reče, Allahov poslaniče, svi su oni amidžići, članovi korejšijskih porodica i njihovi sinovi. Mislim da bismo trebali uzeti od njih otkupninu. To bi nam pomoglo u borbi protiv nevjernika, a možda će ih Allah i uputiti u islam. Allahov poslanik alihi salatu wasalam na kraju prihvatio je otkupninu. Većina ih se otkupljivala i metkom od 4000 do 1000 dirhema. Neki su se otkupljivali opismenjivanjem određenog broja medinskih mladića, a bilo je i onih koji su se otkupili tako što su pustili muslimanske zarobljenike u Mekiju. Također, Allahu poslanik alihi salatu wasalam pogubio je neke zarobljenike zbog njihovog dugotrajnog uznemiravanja muslimana, ali bilo je i onih koje je Allahu poslanik alihi salatu wasalam oslobodio bez ikakve odkupnine radi kasnije koristi. Dakle, ovo je bila bitka na Bedru u kojoj je malobrojna skupina pobjedila mnogobrojnu skupinu pobjedila je malobrojna skupina jer se ona borila za uspostavljanje Allahove vjere, uzdizanje Allahove riječi i odbranu Allahove vjere, pa ju je svevišnji Allah zbog toga i pomogao. Zato, o muslimani, vodite računa o svojoj vjeri, uspostavljajte je kako biste bili pomognuti protiv vaših neprijatelja. Budite strpljivi, ustrajavajte u strpljivosti, na granicama Allahove vjere bdijte i bojte se Allaha da bi vam se milost ukazala. Allahu, gospodaru naš, pomozi nas islamom i učini nas od njegovih pomagača, onih koji će pozivati islamu. Učvrsti nas u islamu sve dok te nesretnemo. Neka je Allahu salavat i salam na našeg vjerovjesnika Allahu, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.